Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Խորհրդակցություն նախագահականում նվիրված Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-ից 2020 թվականների ծրագրի հիմնական դրույթներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հաստատել է կառավարության որոշում Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-ից 2020 թվականների ծրագիրն իր ղեկավարումը եւ ի կատարումն ընդունելու մասին։ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում գործող Թարինջ կոոպերատիվի արտադրանքը ներկայացվել է Երևանի ցուցահանդեսում։ Արցախի տաղավարի մոտ ադրբեջանցիները սադրանքի են դիմել միջազգային ցուցահանդեսում։ Լիբանանում երկու հայուհի կառավարությունում պաշտոններ են ստացել։ Մուրացանյան օրերի վերջին ակորդը հնչեց Խաշաթաղի շրջանում։ Գրիգոր Սահակյանը դարձավ սամբոյի աշխարհի երիտասարդական չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդլայնված խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-ից 2020 թվականների ծրագրի հիմնական դրույթներին։ Իր ելույթում Բակո Սահակյանը ներկայացրել է իրականացվելիք աշխատանքների կարևորագույն ուղղություններն ու առաջադրանքները։ Երկրի ղեկավարն անդրադարձել է պետականաշինության, բանակաշինության, անվտանգության եւ հասարակական կարգի պահպանման, արտաքին քաղաքականության, տնտեսության, սոցիալական մշակույթի, սպորտի, առողջապահության, ժողովրդագրության, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում մոտակա 3 տարիների ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքներին ու ծրագրերին։ Նախագահն ընդգծել է, որ ծրագրային դրույթներն արդյունավետորեն կենքի կոչելու համար անհրաժեշտ է իշխանության բոլոր թևերի ու կառույցների պետության ու հասարակական հատվածի համատեղ կազմակերպված ու համակարգված աշխատանք, որը պահանջում է պարտականությունների կատարման հանդեպ պատասխանատվության բարձր աստիճան։ Բակո Սահակյանը համոզմունք է հայտնել, որ մեր ժողովրդի բարեկեցության հետևողական բարձրացմանը երկրի անվտանգության ու պաշտպանունակության համակարգի ամրապնդման ու ժեղացման ուղղված խնդիրները հաջողությամբ կլուծվեն։ Նոր ժամանակության համաձայն փոխվել է մեր երկրի կառավարման ձևը, ինչը էական փոփոխություններ է մտցրել պետական կառավարման համակարգի մեջ։ սկզբունքներին համապատասխան ուղղված իրավական դաշտ Արցախի հանրապետության համանadrությանը համապատասխանացնելու։ Այստեղ ունենք բավականին լուրջ անելիքներ։ Նոր համանadrության համապատասխան պետք է ընդունվեն կամ փոփոխվեն 8 տասնյակից ավելի օրենքներ։ Իրավական ակտերի համապատասխանեցումը համանadrությանն արդեն իսկ ակտիվորեն ընդանում է եւ ավարտին կհասցվի 3 տարվա ընթացքում գործընթացը ենթադրում է հանրապետության նախագահային առընթեր համանadrական բարեփոխումների համագործման խորհրդի իշխանության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական թևերի համատեղ ու արդյունավետ աշխատանք Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հաստատել է կառավարության որոշում Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-ից 2020 թվականների ծրագիրն ի ղեկավարումը եւ ի կատարումն ընդունելու մասին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Արցախի հանրապետության կառավարության անդամներին, պետական մարմինների ղեկավարներին հանձնարարվել է համապատասխան լիազորությունների շրջանակներում ապահովել Արցախի հանրապետության նախագահի ծրագրից բխող միջոցառումների մշակումն ու կատարումը եւ դրա ընթացքում տարածքի մասին բարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել հանրապետության նախագահին։ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև բանակցություններն ավարտվեցին։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ալիևը լքեց Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Շվեյցարիայի մշտական ներկայացուցչի կեցավայրը գրել է նա։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Շվեյցարիայի մշտական ներկայացուցչի կեցավայրում տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի Մարգարյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի, ինչպես նաեւ Յակոմինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Անդրեյ Շեֆերի, Ստեփան Վիսկոնտիի եւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկի մասնակցությամբ բանակցությունների ավարտից հետո տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների վայրից մեկնեց Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն, որտեղ նախատեսված է հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրապետության նախագահը Ժնևի Կուանտրան միջազգային օթակայանում կարճատև հանդիպում ունեցավ Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետ Մերի Հարությունյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խաղաղապաստորաբաժանումը մեկնել է Ղազախստանի Հանրապետություն ՀԱՊԿ անդամ պետությունների զինված ուժերի համատեղ օպերատիվ եւ մարտական պատրաստության 2017 թվականի պլանի համաձայն հոկտեմբերի 16-ից 20-ը Ղազախստանի տարածքում անցկացվող անկախտելի եղբայրություն 2017 համատեղ խաղաղապահ զորավարժությանը եւ դրան նախորդող նախապատրաստական փուլին մասնակցելու նպատակով անկախտելի եղբայրություն 2017 զորավարժության եզրափակիչ ակտիվ Մարտի Փուլին հոկտեմբերի 20-ին կմասնակցի Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը։ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում գործող Թարինջ կոոպերատիվն իր արտադրության մուրաբաններ, կոմպոտներ եւ թթի օղի է ներկայացրել Երևանում կայացող Armprodex-ը 2017 ցուցահանդեսում։ Տարանները կոոպերատիվին տվել է Ղարաբաղյան Բալասանյան ընկերությունը։ Երևանում շատ են խոսում Թալիշի մասին։ Նրանց լսես այնտեղ ոչ ոք չի ապրում եւ ապրելու տեղ էլ չկա, բայց այդպես չէ, ապրումել են, աշխատում են, ասել է Բալասանյան ընկերության տնորեն Արթուր Բալասանյանը, ով ցուցահանդեսում ներկայացրել է ընկերության արտադրանքը։ Մամխի մուրաբան, մորու կոմպոտն ու 1.5 տասնյակ այլ մթերքներ դեռևս չեն համ տեսել ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ Ստեփանակերտում։ Հոկտեմբերի 12-ից 14-ն Արցախի հանրապետությունը ներկայացված էր Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում կայացած Invetex 2017 միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսում մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության տեղեկացմամբ Արցախը որպես զբոսաշրջային ուղություն հետաքրքրություն է առաջացրել ոլորտի մասնագետների եւ ցուցահանդեսի այցելուների մոտ։ Ցուցահանդեսի ընթացքում տեղ են գտել նաեւ ադրբեջանցիների սադրանքները։ Այսպես ցուցահանդեսի ողջ ընթացքում տարբեր խողովակներով Ադրբեջանի մի շարք պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներ փորձում էին ճնշում գործադրել ցուցահանդեսի կազմակերպիչների վրա Արցախի պատվիրակության աշխատանքները դադարեցնելու պահանջով։ Հասկանալով, որ իրենց ջանքերը ապարդյուն են, ցուցահանդեսի վերջին օրը մի խումբ ադրբեջանցիներ փորձել են տեղում խոչընդոտել Արցախի տաղավարի աշխատանքները, լարվածություն ստեղծելով տաղավարի շուրջ, սակայն ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ հաջողվեց կասեցնել նաև Նաև այդ սադրանքը եւ ցուցահանդեսյան վտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ ադրբեջանցիները դուրս են հանվել ցուցահանդեսի տարածքից։ Միջազգային կյանք Իրաքի նախագահ Ֆուադ Մասումը քրդական ինքնավարության հետ ակտիվ բանակցություններ է վարում եւ Կիրակին նրանց կներկայացնի ճգնաժամից դուրս գալու Բաղդադի առաջարկները։ Քրդական զինված Փեշմարգա խմբավորման գլխավոր քարտուղար Ջաբար Յավարի խոսքով երկրի նախագահն արդեն 2 օր է քրդական Սուլեյմանիայում է քննարկելու համար սեպտեմբերի 25-ին Իրաքի Քուրդիստանում անցկացված անկախության հանրակրվեից հետո հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամից ելքը։ Յավարը նշել է, որ Մասումը կփոխանցի կառավարությունը ղեկավարության կարծիքը։ Նրա խոսքով քրդերի շրջանում դաշնային ուժերի հետ ոչ մի զինված բախում չի գրանցվել, իսկ վերջին շրջանում տարածվող նման տեղեկությունները լրատվամիջոցների ուրճացումներն են։ Ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանում քրդական պետական միավորի կազմավորումը մեր երկրի անվտանգության վրա։ Թեմայի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտ գիտահետազոտական կենտրոնի տնորեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Նախքան քրդական հանրապետության ստեղծման հնարավոր ազդեցություններին անդրադառնալը նշենք, որ քրդական հարցն առաջին անգամ բարձրացվել է 1908 թվականին Թուրքիայում։ Փաստորեն 1 դարից ավել է, ինչ քուրդ ժողովուրդն օգտագործում է պատմականորեն ընձեռնված ամեն մի հնարավորություն ազգային ինքնուրույնություն ստանալու համար։ Ներկայումս ալեկոծվող մերձավոր արևելքի ու կազմականդվող արաբական աշխարհի իրադարձությունները եւս մեկ պատեհ առիթ հանդիսացան քուրդ ժողովրդին ոգեշնչելով ազգային ինքնուրույնության գաղափար։ Քաղաքագ Մասնագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի համոզմամբ Իրաքյան Քրդստանի անկախացումը կարող է ապստամբության ալիք բարձրացնել նաև Իրանի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի քրդերի շրջանում եւ վերաձևավորվող Միջին Արևելքի նոր քաղաքական քարտեզում հնարավոր է նաև քրդական պետություն գրանցվի։ Միջին Արևելքը այդ որ եղել է միջև կրիզիս, միջև իգիլ, միջև այդ ամեն ինչը, ել չի վերադառնա։ Այն Սիրիան, որը եղել է, չի լինի երբեք այն Իրակը, որը եղել է գոյություն չունի արդեն, ու չի լինեն, թղթի վրա կարող է քարտեզի վրա նկարած կլինի, դեր կա, բայց այս դոմ այդ չի լինի։ Բայց այդ միջինարևելքը, որը պետք է լինի, պետք է նոր կառուցվի, դա ինչ որ ուրիշ կառույց կլինի։ Քանի մենք արմիջապես հարևան ենք այդ տարածքի, դա մեր վրա կազդի ինչպես կտնանք, բայց կոնֆիգուրացիան, որը կա, ինքը ուրիշ է լինելու։ Դա կարող է օրինակ իրաքյան Քրդիստանը, որը դարավ պետություն, դա ազդում է Թուրքիայի Քրդիստանին։ Ու ընդամենը մի 10 տարի առաջ Քուրդիստանում, Թուրքիայում, Արևելյան Թուրքիայում դու չէիր կարող նայել քրդերեն հերոստատեսությունը։ Հիմա դա խնդրեմ չէ ընդհանրապես։ Ու իրենք կարող են նայել արդեն իրենց լեզվով ու իրենց հերոստատեսությունը, որը փոխում է եւ մշակույթը, եւ քաղաքական մշակույթը, որտեղ բարձր որ պրոպագանդա լրիվ ուրիշ է։ Դա կազդի եւ թուրքական Քուրդիստանի բաների վրա, որովհետև դե ինչ որ մենք տենում ենք դա պատերազմ է։ Քաղաքացիական թեկուց, հա, Թուրքիայում ես նկատի ունեմ ոչ թե Իրաքում։ Հա, իհարկե, սիտուացիան կփոխվի ու ուրիշ երկիր կլինի Այլ հարց է, թե ինչ ուղությամբ կգնան զարգացումները, արդյոք Թուրքիայի ներսում ընթացող խմորումներն ու սկիզբ առած քաղաքացիական պատերազմը կտանի ինքնավոչնչացման, թե կճնշվի երկրի բնակչության 20%-ը կազմող ազգային փոքրամասնության պայքարը, եւ վերջապես, որն է մեզ համար ավելի ձեռնտու՝ հարևան Թուրքիա, թե Քրդստան ունենալը։ Ես չգիտեմ, մեր հարևան Թուրքիան թե մեր հարևան Քուրդիստանը ինչպես կլինեն այդ պետությունները, ինչ ինչպես կփոխվեն։ Որ ավելի վատ կլինի։ Հա, ես չի վերցնի վրա ասել մենքից։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Լիբանանի կառավարության որոշմամբ տնտեսական սոցիալական խորհրդի նոր անդամներ են նշանակվել Հույդա ներկայացուցիչներ դոկտոր Նորա Բայրակդարյան Գաբակյանը եւ Լուիզա Պապոյան Ազեզյանը, գրում է Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ թերթը։ Տնտեսական սոցիալական խորհրդի 70 անդամներից 12-ը կանայք են եւ նրանցից մեկը եւս հայուհի է, Հասմիկ Տանզիկյան Խուրին։ Նշենք, որ առաջին անգամ է, որ այդ խորհրդում միանգամից 3 հայ է լինելու։ Նշենք, որ Նորա Բայրակդարյան Գաբակյանը քաղաքական գիտության գիտությունների դոկտորի աստիճան է ստացել 2004-ին Սորբոնի համալսարանում։ Նա 1998-ից քաղաքական գիտություն է դասախոսում Լիբանանի համալսարանում եւ Լիբանանի բանակի սպայական վարժարանում։ Լուիզա Պապոյան Ազազյանը 1994-ին ավարտել է Սեն-Ժոզեֆ համալսարանը ճարտարագիտական հոգեբանություն մասնագիտությամբ եւ այժմ դասախոս է։ Թուրքիայի Մեջլիսի Պոլսահայ падգամավոր Գարո Փայլյանը Մեջլիսում բարձրացրել է Պոլսի հայոց պատրիարքի եւ հայկական հիմնադրամներում ընտրությունների հարցը։ Մեջլիսում բյուջետային պլանավորման հանձնաժողովում հարկային նոր օրենքների եւ հիմնադրամների վերաբերյալ նոր օրենսդրական կարգավորումների քննարկման ժամանակ Փայլյանը հայտարարել է. 5 տարի առաջ մեզանից խլել եք ընտրելու մեր իրավունքը։ Համայնքի հիմնադրամները չեն կարողանում ընտրություններ անցկացնել։ 8 տարի մեր պատրիարքին չեն կարողանում ընտրել։ Փայլյանն անդրադարձել է նաև Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական եւ հունական լքյալ եկեղեցիների հարցին, նշելով, որ Թուրքիայի արևելքում մոտ 6000 եկեղեցի է եղել, որոնցից 80-ից 90-ն է մնացել։ Ըստ Պոլսահայ падգամավորի 6000 եկեղեցիների մեծ մասը լքված ու խոնարհված է, մի մասը դեռ հիմքեր ունի, մի մասի հիմքերն էլ փլուզվելու վրա են։ Փայլյանը նաև ընդգծել է, որ 6000 եկեղեցուց 4000-ը գրանցված է անհատների անվամբ։ Փայլյանի խոսքով, եթե 10 տարի եւս այդ կառույցները պահպանելու համար միջամտություն չլինի, նրանցից ոչինչ չի մնա։ Պոլսայի падգամավորը խոսել է պետական հատուկ քաղաքականության անհրաժեշտության մասին, որը տեր կկանգնի Թուրքիայում ապրող բոլոր ժողովրդների պատմությանը։ Ձեզ այսպիսի հայտարարություններ ցույց տամ։ Վաճառվում է եկեղեցի։ Հնարավոր է արդյոք հայտարարություն տալ վաճառվում է մսկիթ։ Այս տեսանկյունից մեր համատեղ պատմությանը, բոլորի պատմությանը, բոլոր ժողովրդների պատմությանը դեր կանգնող պետական քաղաքականություն է անհրաժեշտ։ Մշակութային կյանք Մուրացանյան օրերի վերջին ակորդը հնչեց Խաշաթաղի շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Պրքոյանը։ Արցախի գրողների միության կազմակերպած Մուրացանյան օրեր Արցախում գրական ամենամյա փառատոնի շրջանակներում Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմ մեկնիշնակած դպրոցում անցկացրեց Մուրացանը գյուղագիր խորագիրը գրող ծերեցույց, որ անցկացրեց դպրոցի այոց ծեզի եւ գրականության երկարամյա ուսուցիչի Սանա Իսկարյանը 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ։ Աշակերտները ներկայացրեցին մեծ գրողի կյանքը Մասնակից աշակերտներ ընթերցեցին հատվածներ գրողի եւ գեղարվեստական եւ հրապարակախոսական գործերի։ Ներկայացրեցին հայ մեծերի խոսքերը նվիրված Մուրացանին։ Կարևորվեց 19-րդ դարում հայոց կյանքում մշակույթի եւ քաղաքացիական ներկայացուցիչների դերը, երբ նրանք առաջ էին քաշում ազգային գաղափարախոսություն, հանդես գալիս իրենց ծրագրային ստեղծագործության Մուրացյանը մեզ տեղ էր տալիս հայոց եկեղեցուն ժողովրդի սովորություններում կարևորում ամուր ու ավանդական ընտանիքները եզրի գոյատևման համար։ Մուրացյանն իր երազանքի հերոսներին կերտում էր հայ ժողովրդին ուսուցանելու ինչպես գոյատևել պայքարել ճշնամու եւ ազգակից աշխարհի դեմ։ Աշակերտներն անդրադարձան նաեւ գրողի քննադատական ստեղծագործություններին, որոնք արդի են նաեւ մեր ժամանակներում Տիկին Պիլարյանի վիշտը, Նոյի ակրաղը եւ այլն։ Դա ցերեկույթն ավարտվեց ներկայացնելով մեր ծրողի կյանքի վերջին տարիները, որն ավարտվեց 1908 թվականի օգոստոսի 30-ին։ Մարզասերների համար Հոկտեմբերի 14-ից 16-ը Լեհաստանում տեղի է ունեցել Կիոկուշին կարատե Եվրոպայի 31-րդ բաց առաջնություն, որտեղ Արցախցի մարզիկ Արթուր Արուշանյանը գրավել է առաջին տեղ, արժանացել ոսկե մեդալի եւ դարձել Եվրոպայի չեմպիոն։ Նշենք, որ Արթուր Արուշանյանը 2015 թվականին դարձել է Կիոկուշին կարատեի աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Գրիգոր Սահակյանը նվաճել է Սամբոյի աշխարհի երիտասարդական չեմպիոնի տիտղոսը Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում ընթացող մրցումներում։ Նա հավասարը չի ունեցել 90 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Արցախը մեդալակիր է դարձել 75 կիլոգրամ քաշային Բորիս Շատվերյանը, ով եզրափակչում պարտվել է Հունաստանը ներկայացնող Գեորգի Մարկարյանին։ Երրորդ տեղ են գրավել Ֆելիքս Դանիելյանը 48 կիլոգրամ եւ Վահագն Չալյանը 82 կիլոգրամ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերային ժամերին անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկը առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5, հետագա ուժեղացմամբ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։